Šrīčiņmojs, prieka spārņi. Autora priekšvārds. Dārgie draugi, brāļi un māsas, es esmu cilvēks, kurš lūdzas. Esmu cilvēks, kurš mācās mieru. Es lūdzos, lai debesu tēvs atklāja visas jūsu dievišķās īpašības un bezgalīgi tās vairo. Es lūdzu Dievu dāvāt katram no jums viņa sapni un vēstījumu – mieru. Un vēl es lūdzos viņu dāvāt jums bezgalīgu prieku. Es jūtu, ka tieši ar lūkšanu, meditāciju un nesautīgu kalpošanu pasaulē var ienākt miers. Katram no mums ir jātiecas darīt otru laimīgu, jo vienīgi esot laimīgiem, mums var būt miers. Ja mums izdosies patiesi un ar mīlestību kādu padarīt laimīgu – tad šim cilvēkam būs vienīgi labestīga attieksme pret mums. Tā no laimes mēs iemantojam mieru, un no miera iegūstam laimi. Tos nevar nošķirt. Diemžēl mūsu pasaule vēl nav redzējusi miera vaigu, ned sajutusi tā sirdi. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka cenšamies panākt mieru – tikai ar mūsu prāta izcilību un spožumu. Tik ilgi, kamēr mēģināsim rast mieru ar prāta spēku, piedzīvosim rūktas neveiksmes. Vienīgi ar mūsu sirds spējām mēs gūsim panākumus. Pārdzīvotais sirdī dara mūs stiprākus, paplašina apvāršanus un dod apjaust, ka visi esam viena saime – un mums ir tikai vienas kopīgas mājas. Katrs no mums ir svētceļnieks, tālab prieka spārniem un mūžam jauniem sapņiem lidosim mīlestības un apņemšanās debesīs. Mīlestībā redzēsim un jutīsim, ka pasauli ir mūsu. Ar apņemšanos mēs vairosim katra cilvēka un katras tautas skaistumu un dievišķību. Pazemīgi, patiesi un dvēseliski lūdzu debesu tēvu svētīt mūs ar jauno tūkstošgadu, kas būtu pilna sapņiem, kuri pilnveidotu cilvēces apziņu un tuvinātu pilnībai ikvienu.